Երբ խոսում է պատմությունը, անհատները պետք է լռեն։ Աֆրա Բեն։ Ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Սարգսաշեն Մոշխմհած Զարդարաշեն Ակնախբյուր եւ Ավետարանոց գյուղերի արանքում լեռան կատարին գտնվում է Ղևոնդաց կամ տեղական բարբարով Ղոնդիկ անապատը։ Ղևոնդաց անապատը խմբային հուշարձան է, բաղկացած եկեղեցուց, գավթից, զանգակատնից, կարասանման ջրհորից, երկհարկանի հյուրատնից, ավերված խցերից եւ ցանկապատի ներսում գտնվող այգուց։ Եկեղեցին շինված է տեղական անմշակ քարից։ Եկեղեցու մուտքի հյուսիսային կողմում կա մի փոքրիկ արձանագրություն, թվագրված 1658-ին, իսկ գավթի դռան նույն մասում անաղարտ մնացել է երրատող արձանագրությունը։ 5-7-րդ դարերում եւ 13-րդ դարերում Ղևոնդաց անապատը շեներ եւ համ համարվում էր Եգրամասի առաջնակարգ ուխտատեղիներից մեկը։ Ահա թե ինչու 17-18-րդ դարերում քաղաքական ոչ նպաստավոր պայմաններում Ղարաբաղում վերականգնված նշանավոր հնավայրերի հուշարձանների թվում էր նաև Ղոնդիկ անապատը, թեև այն գտնվում էր բնակավայրերից բավականին հեռու, դժվարամատչելի լեռան գագաթին։ Այն տեղադրված է թավոտ անտառներով շրջապատված գեղատեսիլ բնության գրկում։ Ճարտարապետության ու բնության ներդաշնակությունն ավելի են ընդգծում շենքերի վրա օգտագործված սպիտակակապտագույն երանգի քարերը։ Պատմական աղբյուրներն աղոտ տեղեկություններ են տալիս Արցախի հնագույն այս հուշարձանի մասին։ Տեղում կատարած ուսումնասիրությունները, անապատի տարածքում պահպանված հին խաչքարերը, ճարտարապետական մասերի բեկորները, տեղական բնակչության զորույցները հաստատում են, որ այստեղ իր ժամանակին եղել է բավականին մարդաշատ ու բարգավաճ հոգևոր ու կրթական օջախ։ Երվանդ Լալայանը խաղվածաբար բերում է Սարգիս Ջալալյանի լսած ու գրի առած այն ավանդությունը, ըստ որի Սուրբ Ղևոն Երեցի ազգականները վարանդայում պատտվելով նրա նշխարներից գտել են, բերել ամփոփել այդտեղ եւ կառուցել եկեղեցի։ Անապատում գտնված հին շենքերի բեկորները ձևով, զարդանախշերով համապատասխանում են 5-ից 7-րդ եւ 13-րդ դարերին։ Ենթադրվում է, որ ավերվել է արաբական հարձակումների ժամանակ ու վերակառուցվել 13-րդ դարում։ Հետո էլ հիմնահատակ կործանվել ու վերստին վերաշինվել մելիքների օրոք։ Այժմ օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից։